Тато Небеси, ние ти посекуваме, добре дойде на вас служба и сакаме да биде Бога служба, служба на живия Бог, къде ще Твоето Слово Божие, ке се проповеда сила, ке се проповеда помазание, за да ги минува животите, ке сбораме за Твоето тело Христо, кое ще е църквата, а ти запечти на живата църква, Господи, изградове ги сите работи, руши ги сите предразходи, мени ги погрешните сталови твърдени у нашите умови, за да имаме ясна библийска перспектива на църквата. Нека шо овај свет има, туку некако шо ти сакаш според Словото Твое. Нека да се оградаме кога живи камења, Господи, исцелувај, уште додека се збори Словото, ослободувај, благословувај, гради Ти и направи да Твоята църква биде плодна, Господи, надевайки се не само тук на краткорочна награда на земята, тук на вечната награда и плата, която ще ти на небото горе за вечност. Во името на Исус, за славата на Таткото, Сино и Светия Дух, викаме Амин. Амин. Имаше само един глас от там. Амин. Амин. Тай го слушаме най-гласно. Вика вака, интересни работи. Аз чат пат се позаймам от духовните бисери, така да видите вика интересно, а релативно. Може би съм го читал в тук, ама интересно. Кога ставаме илјаду денари во црковната кошничка, ни изгледа много. Но кога пазаруваме со нив, ни изгледа малко. Интересно, а релативно, ли? Интересно да прочиташ една глава от Библията ти изгледа много, а да прочиташ цел вестник или роман, а и не е много. Интересно. Еден час поминат во църква, слушайки проповед, трае по по-долго от еден час пред телевизия или компютър. Така ли? Интересно, кога се молиш, просто немаш спорови. А кога разговараш по телефон, на назброили нема край. Браво, господине Айнштейн! Се е релативно. Или, Айнштейн има тази теория на релативитет, кај ще вика, се е релативно. Зависи какво се гледат работа. Опа! И ние сакаме оваа вечер да споруваме за църквата. Шо е и шо не е црквата? Еклесия. Како ще вика гръцкият збор, или извикани надвор от нещо. Група луѓе кои што се извикани. Ајде да видиме што е тоа црква. Вели во Евангелието по Матеј 16 глава од 15 до 18 стих. Мисля се на Господ Исус. А тој им рече: А вие што мислите кој сум јас? Нели предходно ги прашува што велат луѓето кој сум јас? Едни велат дека си ја, други Мојсе или некои од старозаветните пророци. И Господ Исус ги прашува директно своите ученици, а вие што велите, кој сум јас? Кој е за тебе Исус? Симон Петър одговори рече, ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори рече, блажен си ти Симоне сине Јонин, зашто тело и кръв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата и аз не ти вярвам, ти си Петър и на той камен и аз ке изградам църквата своя. И вратите на пекло нема да я надвладят. Толкова луѓе денеска слушате, кшо викат, јас сум толку повожен што на тај рит изградив манастир, нели? Некој вика, јас изгради два, па дарче однесе. И тоа са дела на побожност, нели? Кој граде црква? Кој е градител на црквата? Господ Исус. Яския е изградам своята църква. Дали човек може да изграде църква? Не. Не, зато што Господ е градител, Човеко е алатката у Божите раци. Бог користе луѓе преку кои ще ја даде својата црква, ама човек не може да изгради црква ако тоа не е дадено од Господ, да се разбереме. Значи градителот е Христос сами затоа што вика е ќе ја изградат својата црква. Отново го градат луѓето се сградите. Нели? Чисто пример да ви дадам кога не се сеќавам кој од тие големи архитекти, градители во историјата дошли некои луѓе и прашуваат што правите вие на мајсторите? Ми ја зидам цит. Другиот ти што правиш? Абе, ќе правиме катедрала, нешто убаво на изглед, затоа што тај познат архитект. Сега не се сеќавам на името, е граден. А вика третиот, вика јас му помагам на големи архитект тај и тај да изграде своето ремек дело. Името ќе остане на архитектот, ако може би архитектот нема ни камен, ни цигла да стави от разбирате ли? Затоа што он ја црта, он помага по неговите идеи се граде църквата. Луѓето са тие кои ще устваря града според неговите инструкции. Бог ја граде својата црква преку луѓето затоа што они се алатки. Луѓето сами се вградуваат у живата црква. Зборуваме за црква, то се група луѓе кои што се извикани од грево, извикани од свето, од робството на гјаволот, за да му служат на Бог и Бог да биде посреден нив ти мора да си спасен, да си наново роден, да ги сваниш тия работи, за да бидеш ограден от църквата. Забележувате ли ден друг услов? Връз тоа, вели Господ Исус, ти си Петър и на той камен и аз ке я изградам църквата своя. Чекайте малци. Господ ке я гради църквата на Петър? Верувате ли дека католичката църква, църква устvari го граде тоа? Дека Петър е темело на църквата. И аз твърдам не. Малко, ако само погрешно почнем да размислуваме и кефанеме да си донесуваме погрешни заключици. Не е Петър темело, тук е Христос темело. Затоа ще го имаме то на други места, кажу, кажува, јас край крај от камен на сградата. Защото е што го има Петър, откровението на прашањето кој е Исус. Значи, тоа ако ти го познаваш кој е Исус Христос, праве факто да ти го познаеш него, да ти бидеш наново роден, да ти се покаеш, да се предадеш целосно, за да можеш да се вградеш себе си, како жив камен у живата църква. Инаку без това откровение луѓето не може да припаѓат на црквата. Не може да се вградат во црквата. Нема да си го најдат местото во црквата. Виделе ли сте некош зидови со камен градени? Јас го имам токму пред мојата врата секој ден кога што излегуваме. Буквално се случи еден ден да од многу дождови кога што е стара град, да стара куќа, да се рушат зидовите. Кал и камен. 100 шур години. И малко трябва, ако некој не се погрижи на време, повторно да ги подзида, да се рушат тия. Камията са со разни облици. Не, ли? не са секојаш изделкани, ама точно може да се најде местото за секој камен. Сите ние сме различни, пошо машки, женски, старост, нели, по-млади по-стари, по професија, по образование, по нација, по интерес, по што сакате, по фризури, <laughs> по тежина, по амбиции у живот. Ама Господ не собира баш такви различни, да не гради. И ти можеш да видиш градено църквата единствено, ако го имаш откровението, кой е Исус. Той е камено, основа на кој шо ти можеш да се оградиш и да си онедеш и да кажеш, тук ми е местото. И аз тук припадам. И ако точно това малко дощи е завърне, камено, относно дзидината се руши. Интересното е дека не само што камено отпадне, него паѓат сите тия, кои ще се подпирали на него, за што камен врз камен се полага, Кой е гради църквата? Господ Исус. кой се е каменята? Аз и ти живите камени. Нали? Амен. На тай камен, ако го имаш откровението, кой е Исус Христос, се граде църквата. Ке се сетите там, дека на дено на Пентекост имаше 17 нации, медиани, партияни, сирийци, израелци, всекакви от сите области. Църквата, според Библията, никож Божия намера не е била да биде еднонационална македонска православна църква, сръбска православна църква е, и така натам да не ги сега разбирате ли? Тук идеята Божия е била секојаш да бидат тоа луѓе кои што имат откровение за тоа кој е Исус и се предадат себе си, и се посветат себе си на Господ Исус. Дане, за тоа беше толкова лесна работа, да се помолиме за минутка и да кажеме Господи, дойди и изпълни Затоа што кога се предаде човек на Господ Исус, доваѓа Духот Свети и го запечатен малтеро околу него, да го изпуне Духот Свети. Амин, амин. И вратите на пеколо нема да ја надвладеат. За какви врати зборува тук? В старо време вратите или градските порти се биле местото кое што е денеска собранието локалната самоуправа, къде ще се одлучува за града. кои улици ки се асфалтират, кои площади ки се правят, кајто чешма или музичка фонтана на Макфест ке правиме. Даниела ми се изнасмея днеска не веруваше дека има фонтана на Макфест. Шо правят овие тук? Викам, ке поминеш, ем водичка ке тече, ем песни ке ти бяат. И тоа се од Макфест, таму у парк. И тоа ке го има. Значи, портите Градски са биле место на одлук, место на власт. Тие кои што са читали од Стариот Завет, ке се сетат е, за книгата Рута и Воос, дека уствари и градските порти, па таму мора да праве со старците седоци запис и како тоа се зима земјата, за да има он право да ја земе Рута. Портите на Пеколо са тия места и отборища шо дяло и неговите демончиня се собират и да кажат против църквата, против тия верни, против тай ще много сборува, тай ще много сведат, тия ще сакат на конференция долу. Сега има да ги издишиме. Сега той е толкова, тия ще сакат с студенти да работят или някои други. Сега е Кирил Шок им се случи. Портите на Пеколо няма да я надвладят една църква Христова. Луѓето што се стварно зацидани, зацементирани като Светиот Дух, таму кај што им е местото, што си го знаат местото у својата локална црква. Ти познаваш ли си у своето место, кај припаѓаш? Функционираш во локалната црква. Запечатен си со духа Свети. Вратите на пеколот не ти нищо ништо, се дека ти си знаеш кој е твој Господ. Познаваш си го, имаш жива врска со твојот Господ. Секојдневно разговараш со него ако вие не сте и аз, да, днес се слушна со него. Поразговара с малко. И се надявам и ве потикнувам дека и вие што така. Како што взимаме телефона да се слушнеме со еден и со друг, и уште ко станеш, Господи, добро утро, и ко си легнеш, Господи, лека ноќ, ал да слушнам. Ти си со мене секош. Он е секош, само прашање дали ја и ти му го признаваме тоа. Разбираме ли се? Портите на пеколо нема да я надвладеат. Затоа што е црква Божја. Затоа што се знае дека го има откровение. Значи накратко сакав ово да ви биде увод за црквата што Господ ја гради. Црквата кај што сите си ознаат местото, службата, повика, откровението. Инаку, зашо луѓето отпаѓат? Затоа што немат лична врска со Господ. Ко дяволот те напага, не те напага заради тоа што ти си Сузана или ти си Зоки, ти има нещо лично против тебе, него ти ти си Божи. Оти ти си опасен за царството на темнината, да ги крадеш душите и да ги оградеш от живата църква, односно да дойдат от царството на светлината. Дяволо се плаше од верните, а верните не би требало да се плашат од дявола. Затоа не сакам, како што имаше на времето, некоја сестра била и вецето надвор и она била плашила се да оде до вец. Бри, викам, каква е таа работа, нели? Дяволот треба да бега, дяволо треба да се плаши, кај да че кореш, да му фурка, и да пееш, и да се молеш, и да зборуваш у јазици, по-силен е Тайшо от тебе, отколкото Тайшо е против тебе. Амен. Така да нападите на дявола не ги сваќате како лична работа. Сега што ме запнапа мене толку да ме напаѓа. Свајте го дека тоа е напад на телото Христово. Кој човекот паѓа и зборува против црквата, тоа не е напад против црквата. Јас ви кажувам, тоа е напад против Господ. Не можете да го делите Господ од телото. Не можете ангел да, да му пресечете главата и да кажете, и аз само против телото него. И аз ако си легнам, не легнам с главата на моята жена само, с целокупната личност и глава и тело. Разбираме ли се? Или го сакаш Господ целокупно и Неговата глава, кой ще е Он самия Христос и църквата, или имаш нещо против църквата и после викаш, Господи, а тебе всяка му църквата на всяка му, знаеш какви ги има там? Не се кал. Имаш, немаш, то ти е, тия са негови, то са негови органи. Така да мора да се научиме тук на земята да ги сакаме, затоа што са нивки, а делеме вечност. Нападо против телото Христово е напад против главата, напад против Христос. Обида да се черече, да се разпага църквата, да се деля църквата, е обид да се повреде Христос. Затова него свакайте лично, сваните от напади Господи против Тебе. Всеко ще сборе и напаги, устvari Тебе те напаги. И тук за това Господ веки ке се пресметува, затоа портите пекуни не можат да надвладят от по-силен. Одеме натам. Сакам да дам четири слики, шо е библиски и шо не е църквата. Некои от вас ке се сетат, затоа што го јаде зборувано, јако е малку преоменето, ама добро е да се повторува. Прво, црквата е народ Божи, нели речеме, црквата се луги извикани, ека калео, еклесија, грчкиот збор, извикани од за определена работа, поставени на страна за определена служба. За која е таа служба? Прво Петрова 2.9 вели, вие сте избран род или избран народ, царско свещенство, свет народ, кой му припаѓа е на Бог, за да ги прогласите доблестите или добрите работи на оној кој ве повика от темнината во своята чудесна светлина. От кај не извика Господ? От темнината, от робството на дявола, от грево, от мислење со овај свет, нели сите тие, што сака свето и ние сакаме. Бевме такви. Да не забораваме кај сме, затоа ќе имаме а, сочувство со тие кои што се се уште робови на таквите работи. Ама сме извикани от темнината в светлината. Зато не трябва да бидеме все още под тия работи. Трябва да постои разлика. Свет народ. Бог е свет и Неговия народ трябва да биде свет. Бидете свети, бидейки ясно свет. Какво ќе представуваш Бог ако живееш у греф? А Неговия народ е свет народ царско свещенство. Он е цар на царевите, ти си свещеник. Пазите, не съм само и аз като е пастор свещеник. Ние веруваме свещенство на всекой верник, на всекой поединец. Ти си свещеник, ти си светлина, ти си сол, там кажу си. На работа, у фамилията, у комшилако, на школа. Как да ви кажа? Всекъде къде ще отидеш, от продавницата, ти си свещеник, имаш прилика да сборуваш и да видиш с усеща, имаш. С цел да ги, защо не избра Бог? Да ги разгласиме в доблестите, да ги разкажеме добрите особини на млечни повика от мрако у светлината. Ние сме повикани да бидеме гласници, да го покажеме и го разкажеме. Що се Он направи за нас? Колко е добър Бог? Що е свидоштата? Колко е добър Бог! На Ана конференцията, на операцията, на пензията, на все едно ще ни е И ако я ви се кал, а, да радуваме се ние како луѓе, нели, оти ще още на ваа планета земя, на привременните работи, уш, добра е, моето синче нека се погрежил там. Верувам дека постои голема работа когато се радуваме за вечните благослови, за оно што тази душичка ке се спасе, пак ке биде там у рай, разбирате ли? Овие са се привремени добрини, што ќе ги уживаме тука е на земјата. Ама оние вечните, невидливите, нематериалните са много по-големи. Пате, кога ќе зборувам за тоа, има еден американец а, по име Джон Бивир, вика како бил на конференција во Јужна Америка и ги прашува сите тие пастори што му дошле таму на конференцията ти, колко ти, па 3000 вие 5000 вие, 10000, 000 тия, 15 000 викам, амбе, вие, какво успявате тук, ами големи църкви тук. Кай нас в Америка вика 50 души, 70 души, па дори църквите се затварят, умират. Отговор на тия пастори, знаете кой бил? Защо ще вика, вие в Америка, нека извини Кристин, верувам дека има разлика от църква до църква, а вие в Америка проповедате за земната плата земната награда, за земните чуда, за земните благослови. Вика, ние се трудиме да го насочиме погледа на вечната плата, на вечната награда, на вечните благослови. Луѓето да не живеят само за вие 30, 50, 70 години тука на земјата, него погледа и мислите напоро да го насочат у вечност, оно што нито ръгја може да ги яде, нито крадец да ги краде, нито молец. Нели? работите за оно што не пропаѓа. Што сме ние црквата Божи народ. Можеш ли да кажеш јас сум дел од Божиот народ? Јас сум дел од Божиот народ. Ајде да видим, за жал Божиот народ ако има тоа е библиската представа, има и погрешна представа, тоа е многу луѓе гледаат црквата како кабаре. Као сега што сте си, кабаре, ако некој не е бил или не знае, пространства обично са те такви ресторани, кафичи, кашелуито може да седнат да ядат, да пият и там некои горе ке свире, ке танцува, ке има интересни дискусии, ке изведуват някои точки. Колко ти додека ядеш нещо да се дешава и да си гледаш, <laughs> ха-ха-ха, да се изнасмееме, ли нали, забавно нещо интересно. Много я гледат църквата като камере, Не гледат како народ Божи ще има връзка, да ни разгласе делата Божи, како свещеници на Царо. И ай да видиме кои се тие работи, с личности и разлики. Во хабаре ти доаѓаш да те забавуваат и да ти служат, не така, както и секој ресторант, како и секој кафане и кафиш. У црквата доаѓаме за да растеме духовно и да служиме. Амин. Затоа амин тоа што значи согласувам се, амин, така е, така нека биде брат, ја довагам тука за да научам да се сретам со живиот Бог, не само да бидам угостен, не само да бидам гостин, да, ние сме гости на оваа земја, ама не си гостин од црквата, веруваме ми. Ти си веќе домакин, ти си дел од Божјиот народ и секој има врска нешто да прави. Во кабаре сите си зборуваат, не верет, хаос, кој како стигне, нели? по църквата има редно зборувание от наслование. Що беше, ако сите тия 5-6, колко души излезят да сведочи тук, отеднъж ка, аз пръв, аз пръв, бегай, дай микрофона на мене, алалалала. Ели, халашки вика, чакай бе, чакай, полека, полека малко, еден по еден. Знаете дека интересно е какво Павле го зборуваше тоа истото нещо? Сите вие можете да пророкувате. Сите можете. Значи има потенциал от църквата, ама еден по еден луѓето таму у Коринт очигледно са биле супер духовни, да ги речем залетаници. Е, ја имам пророштво, леле, ја имам откровени, леле, ја имам... Полека, полека, коч много. Църквата е тело Божо, има ред, има мир, все може да се направи. Со договор, со разговор. Амин, брат, така, амин. Амин. А, така. Волка, баре, немаш обръзка освен да платиш, нали, защо си издъл? А от църквата има отговорност, има припадност, има давание. Сега много луѓе ја сваќа я тук, я дам, ама там ке платвам. Ке јадам кај Митре, а ке платвам кај Лунгуров. Е, не иде така, там на врата кежат, господине, сметката, ке викаме полиция, ако не ќе миниш садови. Е, не иде така. Истото се отсува и за духовната храна. Тук припагиш, тук си лоялен, тука си активен, тука си дел, тук трябва да видиш благослов и своите финанси и тук го и овие шо се кабаре, у ресторан. Нема други връзки, седна тялото, живот си ти им служат. Разбирате ли? Постоя разлика. Немойте да свакяме църквата като кабаре. Ти си дел от Божия народ, ти си дел от телото Христо, ти имаш привилегии, обвръзки, права, задължения. Те нещо трябва да функционират. Опс, пардон. Защо две? Нищо. Айде, те. В кабаре твоят характер или морал не е важен. Газдата на кафаната там, колеваш, не те пита, ти си чук я, много лош човек си бил, не те приемам тия моите кафана. Не му е он си изредува от врата там, улева мъщери, ало, ало, уширен за причини на сила. Повели, бурум. А, пив, че трябва. Я, я от мене, жита, отма, първата, па после веки ли се, да не се смее. Познате му стъкви. От на църквата и е важен твоя морал и твоя характер. Какво си? У кафаната не те прашуват, но църквата ке гледа, чека бе брат, чек сестро, то не може така, тия работи. Ем Верник, ем вие работи да се правят или да се сборуват или не знам що и да. И последното укъмре идеш за задоволство, да, за среќа. И црквата идеш за да станеш по-свет, да растеш у светост. Сто што одма ќе кажем, има таа позиционна светост. Во Христос ние сме свет народ. Ама тоа не значи дека само Господ не ги прави за мене работа и аз съм свет, точка. Тук имаш ти и таа практична светост, кај што ти секојдневно се откажуваш и се бореш со лоши навики, зборови, друштва, пробаш да се менеш со Божия помощ. Разбираме ли се? Да се покаже, растеш от светост. Ако капана се оде за кеф, за среќа, за задоволство, тук си иде за светост. Айде долу да минатаме. Значи църквата не е кавре, не е кафана. Църквата е невеста Христос, ако предходно беше Божи народ, тук е невеста Христова. Вие мажите. Айде, значи, слушайте тук внимателно, няма ги много. Сакайте ги жените свои. Нека сестрите кажат амин. Амин. А, така. Ама има и за сестрите там подлост, сега ще ще ви. Какво що Христос я е засека църквата. има ли още амин? А, така, и машки викат, добра. И се предаде себе си за нея за да я освети. Гледаме то позиционно у Христос, ние сме свети, очистени. Очистувајќи ја со водна бања преку Словото, та да ја представи пред себе како славна црква, која нема мана или порок или нешто слично, како да биде света и непорочна. Замислите, мислам дека гледам кажувам тај пример. Дојде на невестата, нели, дена на сватбата, и она е обела цела и сите ја очекува да излезе из дотерана со најубава фризура вие бете доскоро нели вчера, когато се вали на, на сватба за то сме така дотерана. А така. Замислите и невестата излева и тука е варчена капана, зато што се кала на бразина да апне. Од тука се историло кафето, нели? оти на на пинала, па додека ја е дела јајце варена, па жолчка се расредела, па тука е капнала малку манджа. На брзина, лако ма душичка, да не се, не, нали, Душа сака се, око сака. Не иде така. Не, не иде така да се невеста. Невестинско. Чува се специално, чиста, света, безпрекорна. Амин, брат, амин. Епа, то сме ја и ти, праки и сестри, пријатели. Да. Јас и ти сме црквата Христова. Да. И не била тия флеки, оговарања, зависти, неопростувања, отпаѓања, пукања, не знам што лаги и сите други работи што би било изфлеканост на облеката на невестата. Црквата е невеста и то невеста Христос. Защо се кажува невеста? невестата е за младоженец. Она си го сака. Нали? Ние сме заради него тук, ствари. Не сте за ангел, надявам се само дойдени да го видите и да го чуете. Тук заради Христос, който ще сака да ни сбъдува преко Словото. Господи, от Твоя дух да се срепнем. Е, ако сме дошли с такви мотиви, то нека сме на правото место. Невестата копнее. Духът и църквата велят, дойди Господи. Дойди Господи. Невестата е чула своята невинност, невестата е чула своята чистота и светост. Невестата си осака и се моля, разговара. Е, па така трябва да види църквата. Затова трябва да сме заедно и заедно да моляме како у петок, нокно дейне, среда пак, порано, секој дневно, со малите групи, со се шо да ја е, пази да не се повредат тие. Со шо и да е... А, така, фала за да небесната си върши своята работа и улога. Мега това за жало, небесната много гледа да я използват, да я изкористат, да я употребат, додека е нова планета Земя. Много други гледат църквата като хуманитарна организация. Аз за това стои тук символите на неколко от тих концертени от Христа. Хуманитарна организация, знаете. Па не ли сте вие църква? Па вие не ли трябва да давате? Па защо? Вие трябва на сиромашните да им помагате, трябва да градите домове. Бе, да, ако има. Ами ако няма, ви вика, ако днес Господ Исус се обидеше да ги нахрани тия петилите мажи плужени деца, що манък му най-дава. И аз съм веган, не го ядам то, риба не ядам. Дали тази риба държи жива по себе, некои избегават. А тай лево, без глутен ли е или глутенски леб? И ке беше с усите тия денешни проблеми. А от това време никой не се жалеше. Да, значи дефинитивно писмото ни заповеда да ги хранеме гладните, сиромашните да се помагат, вдовиците, болните, съгласно мокте на църквата. Ама не забравяйте, сакам отма да направим разлика. Църквата не е хуманитарна организация. Църквата не е цървен кръс, и ако църкви то вече имат кръс, дръвен или метален. Не са цървен кръст. Постоят специални организации, хуманитарни за това. И за то сакаме да кажем, дека да не ги бъркаме работите хуманитарна организация е хуманитарна организация, църква е църква. Църквата трябва да има и хумани дейности с цел да се достигнат душите за Господ. Затоа што кога нахранеш човек со лепче, обично ќе праша зашо го направи тоа. И имаш отворена врата да му кажеш, аз го правам тоа заради моята вера во Христос. Затоа што Он ми заповеда да бидам сол и светлина, да помагам. На друго место вика описмото бидете бидите добри и примасите, нели помагате, ама най-първо на своите повера. Ако на едно трето место там сборува, вика, ако некои не се грижи за своите домашни, тая е по-лоши от неверник. Имаш ти с физически брат, сестра, майка, татко или други и можеш да й помогнеш, а ги отвърляш от тази случай, упс, вика, по-лоши от неверник сакам тоа погледот од црквата да се тръгне към комунитарна организация само дай, дай, дай, дай. Ако се доваги от църквата, би трябвало да биде средбата с Господ. Би трябвало да очуем Словото. Би трябвало заради то откровение, кое е Христос, а не овия други работи. И ако църквата праве, ние сме правили, нели? И кръводарителски акции, и не знам какви се, кои имаме можност, пакетчиня ли било, вечерите евангелизационни. Ама секогаш у очите ни е била по-големата цел спасението на душите, животите променети. Ово да биде алатка, не да биде крайна цел, да ги нахраниш. Пазите, Лазар сиромавил Лука 16 глава, и Богаташос е много добър пример. Човек со полн стомак, усвила и порфир ќе отиде од дното на пеклото за тоа што не го познава Исус Христос. И човек за не тоа што го познава Исус Христос ќе биде во Аврамовото крило, односно у рајо Божи пос. Зато викам, не е доволно само да се направят куки, да се дадат облеки, да се нахранат луѓето. Побитното е то да биде алатка да се спасат тия души, да и се каже за Господ Исус. Амен, амен средство, за да се достигне по-големата цел. В хуманитарната организация ти одеш да ти помогнат от потребата, не ли? От църквата сме да ни послужат, ама и ние да послужим. Не сме тук само гости. Църквата няма гости. Сите се зафатени, сите са органи, сите трябва да функционират с нещо. Амин, братко. Амин. А, така в хуманитарната организация, си, за да си вземеш, защото ти трябва. Кондури ми трябва да да се закондурим. А, как, нема благица. Совет ми трябваше да правим адвокатски, зато си дойде, ли? Нали? Ама тук си от църквата не само да примаш, тук и да, да даваш. Другите ми, сите можат нещо да дадат. А нас нищо не коща, а охрабрование за сите преградка, па макар и обечката да ти отиде. Нищо не коща. Знаете, обично в живота тия най-облавите работи скоро нищо не кощат. Добър сбор, нищо не коща. Ама като Лугия сме навикнати повече Нели? Айде да ги даваме, не само да приемаме, да, да даваме исто така во хуманитарната организация силниот помага на Славио, Тая Таа рака шо дава е секогаш на таа прима, таа е по-благословен, таа е по по-имотен и му дава на по сребашния У црквата може е и да си обратно. Знам дека сузето или некој сестра Благиц или некој од тия, може да ги сметате по-слаби, се молат за црквата, се молат за мене, се молат за делото Божие. Нема опишани луѓе од црквата. Нема луѓе што ја не знам што да правам. Има место ти праши у пасторки ти даде ме работа и метла ако треба. Ти биде црквата и е послабиот му помага на посилниот. Сите ние си треба од црквата. Затоа викам, тука си, сак јави се, речи јас сакам нешто да правам. Ајде ќе најдеме. Хуманитарната организација не е важно како си пропаднал, дали си се пропил, прокоцкал, да знам и изтепал фаналът е мушичката, в църквата е важен твой морал, характер и раст. Църквата е и свет храм на Господа. Беше народ Божий, невеста Божия, а сега е свет храм. Дали некъде у писмото сте нашли дека църквата е сграда? Стихче. И няма да го найдете. 25 <laughs> години го читам то писмо. Никъде го няма. Верувайте ми, никъде го няма. Секој се тоа луѓето. Христос се враќа за луѓето, не се враќа за блокови железа, кермиди, греди и така дали, и така дали. Не му треба. Не му треба. Он вака да направи се е него. Църквата е свет, храм, вели Ефесиани 2, По кого целата стройна, составена сграда расте во свет храм во Господа, врз кого и вие во духот големота, значи мисли на Духот Свети, заедно се сотидувате во Божио живеалище. Кој е свет храм? Јас и ти. А ако во тебе живее Духо Свети, а сега можеш и да го чуеш како зборува лабара шендери корија рабрасан. Гледаш доколку он зборува преку твоите уста, ти го ослободуваш. Веќе не мора само ја верувам дека Духо Свети тука има кај мене повише место за Духо Свети. Духо Свети, ако е от тебе, ти си храм на Духо Свети. Значи трябва да си покаян, да го имаш откровението кой е Исус Христос, Предадел си се, посветил си се на Него и го приемаш Духа Свети. А, вика, ова е само сграда, а ова е църквата. Ами е, това е, буквално, то е библейската представа. Да, ние сакаме църквена сграда, ама ние сме църквата. Църквата има потреба за църквена сграда. Ама не забравяй нека ти си храм, у кой ще живее Духа Свети. Тай ще е Бог Духа Свети, послен всеко е демон и демонска сила, това века тай ще е против вас не може. Зато ще е посилен, онай ще е във вас. Ние заедно сите сме църква. Ако ja съм храм, ако ти си храм, ако он е, она, сите ние заедно сме храм, тогава като заеднички сме пак още по-голем храм. И присутството, количината на Духа Свети се сголемува, когато сме заедно. Една от причините, защо трябва да видиш в църквата, да се надопълнуваме, за да се радува Духа Свети, да се излива Духа Свети, да се умножува Духа Свети. Значи, народ Божи, Невеста Христова, свет храм. Така ли? А много много луѓа бркат църквата со касарна или со армия. Дали касарната е войска? Не. Не. живее у касарната. Ама касарната не трче да се тепа со германците, партизани и германци бе едно време помали. Со неприятел. Войниците одат да се борат против неприятел. Ама войниците престоюват в касарната. Защо викам, ние сме црквата, не е сградата. И ако имаме потреба за сграда, правиме разлика. Добро? Айде да ги видим разликите. С личности, с църквата. У касарната и армията има авторитети и служби, които трябва да се почитуват, да се биде пример за другите. Има ли го това? Машки. Ихи, Рики, ден денес спомнил, я като съм бил войник. Сто на сръбски ки ви го кажа, ако трябва. А? Значи има авторитети. Има ли от църквата авторитети, ще трябва да се слушат? Затова ще ги е поставил Господ. Има причина. У армията има ли ред дисциплина? Да. Има. Ого, тия ще, знаят, ще са заглавили. Я бега при кожицата на фана, па да видиш после ти цяла самици. Не викам на здраве. Или шверцували, не знам, некоя шише алкохол, па се изопиле, па ги фанал командир, па тай друга на стража. Нашия брат Зоки на сестра Мони знаят, минатия пат пак употребува за такви стражарски места. И аз се одушевувам. Значи, биле са войници, са много memorable, са много, не, не забравяйте работи. У армията има посветеност, има пожертвованост. Е, ти застанеш и му го чуваш гърба на тай до тебе, да не нападне лево или десно, гледаш. Има един термин, да го одат фронтално да се напаѓа одеднашка, вика се приятелски огън. Ако не се внимава, тай ще е позади тебе, сакайки на неприятел, да пука, може да да стрела от тил Приятелски огън, какво загина? Па не от напред, туку од овај. Е, баш тогајка му отекнало да погледне. И зато се знае кога кой напади, и кой кога трябва да пука и каде трябва да пука. Иначе буквално ке загине. Абе я не ще ама што да правим ами се стана тук пред пушката. Знаете като тоа често пати се случува в църквата? Абе сега ще ама трт. Утепа го брат, сестрата. Кажа нещо, ще не трябва. Загина човек. Има сличности с църквата армията, не ли? Има. А разлики у армията има униформираност, има еднообразие. Погледнете какво сме шерени синци. Добре, ще няма някой на Бермуди дойдем. На ладничко. А така. Само Гоки е на майца лад, Млад, брием кръвта. И, и славителска конференция Патенбург. Ама стигна на време. Браво, Бог. Армията има строги закони и немилост. От църквата се се учиме милост, милост, милост. А, още еднъжка, а, още еднъжка. А добро е, само трябва да се знае дека има и ред и дисциплина. И тук е баланс измеѓу тия две работи. Мора да има ред и дисциплина, иначе ќе биде хаос. Ама мора да има и милост, за да секој што искрено се кае. Во армията си от должност или запари към професионален войник. От църквата от любов. Амен. Църквата секош е една, от най-тежките организации за управлението. Ти не можеш да му скинеш 10% от платата. Ай, казни го. Нали, можеш само да сборуваш, да го кореш и да замолеш, ако има совест, ако е човек, който ще работи Духа Божий, да си е свади грешката. Инако, тая ти е, нали? Нема дисциплински мерки, ние сбореме, ама айде кажуваме. И викаме луѓето сами се изключат, не дойде да ги изключат. Има с личности. Види га начало, види се реки. Види там. Църквата е тяло Христово. А ето го на Бермуди, кога е дойдел. Той е било лето. 1 Коринтияни 12 глава 12 и 13 стих. Како што е телото едно, а има много делови. Сите делови от тоа тело, па колко и да се тие, едно тело се. Така и Христос. Защо преко еден дух сме кръстени сите во едно тело. Било юдейци или елини, било робови или слободи, Сите сме со еден дух напоени. Що е църквата? Освен, що е народ Божий, освен, що е невеста Христова, що беше последното? Сграда или храм Божий. И сега сме тело Христово. Еден орган от телото да не ти функционира, като ще трябва ти си болен, да не речем мъртов. Без все друго да функционира, очи да ти трепкат, дишни ще уред мускул, сърцето да застане, ойде човек. Нели? Абе, Ами, задна те заболе. Я Норма може да ви опише какво е то. И кажеш, болна съм, боле, боле. От църквата еден да фале, не са работата, като трябва. Еден да кука, еден да се жале, еден да се бунтува. Не са работата, като трябва. И то е добро да таквите работи се седнат и се разговарят и се залечат и се изцялата област. Оти, какви, как беше, колко и да са органите, ние си мислим на Не знам, гледате ли колко пати се повторива сборчето тело? Намерно ли сте ви? Телото е едно, едно тело се, то тело, едно тело. Всички сме с един дух свързани в едно тело Христо, Требаме си какво органи. Не може да каже устата от и ти, не си уста, а си око, не ми трябваш. Всички си трябваме един с друг да се чуваме и от приятелски огън, и от неприятелски огън. Да не загинат луѓето. Е, армама, затоа што телото знае да биде болно, луѓето често пати ќе ја зарисуват и црквата е како болница. Сличности има со црквата, в смисъл дека болницата служи за луѓето да се лечат и да стануват по-добри. Църквата е болница за грешниците. Тук трябва да дойдат да се ослободат, да и се даде трансфузия преко кръвта Христова, да се наново родят, да се очистват от греховете, да се оправят, да си дойдат при себе, да се нормализират малци. Без Христос овай свет е ненормален. Затова и правят ненормални работи, искрено ви кажу. Нормален си те, кога дойдеш от Господ Исус. В болницата се кажува грижи и се дават лекови, добри, здравствени съвети. Що правим ние в църквата? Грижиме се едни с други, леко е това, молеме се едни за други, помагаме едни на други, советуваме се едни с други. Проповедта е един вид совет, какво това да се оправяме едни с други. В болницата се казваме несъвършени луги в процес на лечение и оправание. От църквата какви ги има? Сите са светци, сите са безпрекорни. Да, и само ще му отлетали нагоре, а? Така ли? Не, напротив. Гледаме луѓе, ще са несъвършени, ама са свети. Кажете, постои разлика между светост и зрелост. Не ја бркајте таа работа. Ти, речеме преска позиционно, у Христос ти си свет, ама не значи дека си зрел християнин. И ќе правиш утки, ќе промашиш би одлуки и други работи. И затоа е добро да се чита писмото, затоа е добро секој недела да се тука, затоа е добро да разговараш со браќа сестри, затоа е добро да растеш у Христос, у зрелост. Амин, амин и осветост, да се потвърде на дело. Затоа што сме сите у процес на лечение, оправдување, станувајќи секој ден се по-слични на Исус Христос. Амен. Тој е крајната цел. Не да бидете како мен. <laughs> Удобите работа само. Во болница, разлика со црквата, во болница не одиш кога си здрав, ли? Шо ќе правиме? Аресус. Дори на Балкана не пият чай, не са болни. Лукано се пие чай само, то в Англия пият всеки ден чай. Мисля, 5 сато беше. Имат си си то време. Ама на Балкано се пие чай само луито, който взима факе, грип, вакал така. Значи, у болница не одеш, ко си здрав. Е сега, от църквата одеш и ко си болен, трябва да дойдат да се донесат на покаяние, ами ко си здрав, Едно е ние да дойдеме тук да се молим, аз защо ги тереше през кай сега вие молите си мицата и за служите, и за мица, айде <laughs> вие си благословуваме едни са други, трябваме си едни са други. А, има нещо, Вайт Пастор, знае защо ги работи работата, а? Добре. В болница само примаш, не служиш. От църквата и примаш, и даваш, и служиш, с все, що можеш. Добре. Фало за това, ми. В болница не е много гайля за другите пациенти, не ли? Лежи там, некоя от провещи пиваше до мен, па ръче да го видиш, ти спа и всеки работи. И сборно сона, не можем да се отпием от него. Не ти е толкова гайля. Ти от луваш, защо си ти тук дойдем? Ай, рака скръши, я там да изнася на нещо. Патен, ке трябва за сестра Стефанка да се молим за Тошо. Повредила се. Човек, додека Ама ќе се молиме и ќе даде Господ. Значи, болници не ти е много гајлен, но църквата трябва да ти е гајлен. Знаеш ли името на тази те? Познавате ли си го проблема? Знаете ли какво да се молете сега? Какво да си помогнем? Църквата е ден на друг. Не да бъде само пасторът тайде, що трябва все да знае. Господ е тази, що се знае. Ама църквата функционира, органите от телото Христо. Е ли? Или каже Амин. Амин, да, е, така, наозволено. И завършваме с това дека църквата е духовно семейство. Ние сме сите една фамилия. Не сме само народ Божий, ама фала Богу дека сме народ Божий. Ние сме църква Христова, невеста Христова, нели? Ние сме храм Божий, ние сме, а, що беше предходното? Предполница Тело Христово, да го и сме семейство. Най-важното, най-обавата, най-, -важното, най пријатната слика. Затоа викам, ако моите деца ги нема за неколку сеата, знам дека пред два сеата трябваше само да се врати. Прво што направя направиме ќе се јавам кај си ти бе. Ако не се јавува, со оваа модерна технологија се загрижиме како е родители, не? Ако го нема по-долго време, па ке се јавам полиција бе луѓе, или ке почнем прво по другарите да проверувам. Сто, има ли нещо необичайно когато е, пастор и аз, моите сопруги или некои от браките ке речат каде е Гютенбе, каде е Зоки, каде е, не знам, Петко Станко. Ми треба за тоа шо фале едно дете тук. Божио дете фале. Не, да, не е само моя, ама аз съм отговорен у име на Господ Исус за сите ваши души пред Него. Еден ден ке давам сметка за всеки ден от вас. Зато треба да знам каде е, функционира ли уште. И имам полно право според писмото и должност да прашувам, да се грижам за секој ден от вас. Не да сваките лично. Вајпа се сака да знае. Што я смет клики и полагам? Па да, явите се ако не ви е тежко. СМС ако не ви е тежко. Не можем брат заради тая и тая работа. Среда, недела. И никой не може да си я върши моите пастирска работа, душебрижничка работа. И не го сваките то како да е против вас, най-добро намерно. Нека нека се грижи. Може ли не сте навикнати на таква грижа, може би довадите от семейство, кашу. Не нека бе, нека правиш осака, ама трябва да се учим от църква. Постои родинска връзка, духовни родители, брака, загрижени приятели. Аз сега ги гледам какво се сгушат от връзка. И ми е драго за то, што постои таа братолюбие. Не знам защо няма сестролюбие. Ама валя и то се оклопува братолюбието, не ли? Ама стvarno е така, не, тая е македонския язик наш. Има, па и, и и на английски язик. Има семейството духовни привилегии, има ред, има отговорност, има правила, дали не може и у фамилията Сузето и Йоанна да речеме сега са двечки. Ама па трябва ред, правила, кой, къде, шо, какво, колко. Не, нали, не, не може, отиде си аз за Швейцария, не ти ни кажу. Чега малко. Интерпол ке го активираме, ако трябва. Нели? Църкви ни с Македония има да стигнат. Секавате се колко църкви се ангажираа за Илия, Скопие, ко трябваше. Не само Македония, сега се сежим. Не само Македония. Надворците, може би, приятели, да биде се уред и фала Богу дека биде се уред, заради това шо веру. Баш се покажа колко телото Христово е една голема фамилия. Колко си трябва на едни са други. Има привилегии, затова викам, трябва да постоят разлики. Има работи, що са само за църквата като причеста, има работи, що не, са, не сакам сусите да ги делам. Има работи, колко сакаме неверни да дойдат. Ама трябва да постоя кой е домашен и кой е а-а. Надор иначе, ако сите можат, коя е разликата? Защо се види кой е домашен, кой не е домашен? Не можат комшиите всеко време да дойдат и Ай, ядеме манджа, ядеме, чекай бе, аз не направи толкова планираме за толкова особи. Има авторитети, които са от Бог поставени, и се слушат и от фамилията, и от църквата. И то пак речеме не с лоши намери. Има любов, има грижа, има духовна храна, има близкост, топлина и раст. Има сигурност от църквата. Има кой да те опомене. Една за мен от най-големите знаци, дека некои искрено те сака е да каже, брат, тая работа не ми е се допаги, извини, ще покажу на това. Оваа работа, сестро, не е трябва да се изправи. И исто така и обратно. Исто така викам и обратно. Сите сме туп, паднеш, препнеш се некъде. Затоа се трябва на сите да се опоменуваме. От и тоа ке не изправи. Я може не съм свесен за некои работи, ама кој еден, двайца, тројца ми ги кажат, викам си, чека бе, може па и, и вистина е, може па и стварно е така, без да бидам свесен. Айде да си справим духовно семейство. Радувате ли се да сте дел от църквата Христова? Да. От семейството. Ония, които не се дел от църквата Христова, от невестата Христова, от храма Божия, от Божия народ, от фамилията Божия. Днеска е дено. И аз ги поканам тие, които не са се молиле, после да се молеме останите мице ако има такви, кои ще сакат да се молят, а вие, кои ще веки го познават, можем ли да му заблагодариме за сите привилегии, да ово слово се запечата, да функционираме усе, Амен. изпълнувайки го писмото, да разчистиме с погрешните представи. Тато Небесе, ние ги представуваме пред Тебе потребите на Воя тела Христово, на Вая локална църква. Хвала Ти дека сме дел по милост Твоя, бивши грешници, сега наречени святи, свети и то сме от Тебе. Хвала Ти, Христе, за то, дека ни избави от силата на грева, от казната за грева, от този ден, дека и от грешното тело ке ни избавиш, пък и дойдеш по нас. Хвала Ти, дека имаме браке и сестри са кои като приятели може да се споделяме, да биеме отговорни едни пред други, да се опоменуваме и да се храбриме едни с други, да се сакаме, да се благословуваме. Господи, хвала Ти за църквата. Ако нещо се одушевувам секој што е цркот, како не недели, како не собра сите такви различни, Господи, како не трпеш и како не сакаш и како не благословуваш. Хвала ти за Твоите живци, ама и за Твоите любов, за Твоето опростување, за Твоите благослови. И давай ни мудрост, посебно на мене, да водам оваа църква да место Тебе. Ти я водиш преко човек, пастир, преко водач, Преку сите тие што функционираат, јас благословувам за сите служители оваа црква. Пријатели, соработници, што поучуват, што проповедат, што слават, што молат, што работат, разнесуваат, што раскажуваат, сведочат Божи на секој што може. Затоа благослови црквата твоја да биде и силна армија за тебе. Да освоиме не само градот, и секој дел од овај град, Господи, да има мали групи. Тражиме да освоиме и други градови и места, Затоа што немаш многу работници. Направи да овие слики останат у нашите срци и да се однесуваме според тие библиски слики. Благослови не. Нека е слава на Тебе, Отче Сини и Души Свети. Во името на Исус.